13 Melek'ten merhaba. Her sene dönüşünde bir ya da iki seçkimizi bir önceki yılının aklımızda kalan alan kayıtlarını ayırıp alışıldık işitsel panoramalara farklı bir açıdan yaklaşmaya çalışıyoruz. Bu sene de geleneği değiştirmiyor. Bu hafta ve önümüzdeki hafta dümeni kendilerini dünyanın seslerine kayıt altına almaya adamış sanatçılara bırakıyoruz. Seçkimizi Fransız sanatçı Thibault Jehan ile açtık. Ee, müzisyenin Farol albümünün odağı ise Lisbon'da Teho Nehri üzerinde bulunan ve ismine 1974'te Portekiz'in Salazar diktatörlüğünden demokrasiye geçişine vesile olan karanfil devriminden alan 25 Nisan Köprüsü. Lisbon'un simgesi olan mimari yapının işitsel bir röntgenini çeken 45 dakikalık eserden bir keset ile başladık. Yine Fransız bir isimle e, alan kaydı mecrasının sürükleyici isimlerinden biri olan Stefan Marin ile devam ediyoruz. Marie'nin İsveç'te kaydettiği ve lokasyon olarak bir deniz feneri, bir orman ve bir cam fabrikasını mimlediği K. tilde Ö adlı uzun form eserden bir kesitin ardından yine Stefan Marie'nin kürasyonunu üstlendiği, farklı alan kaydı emekçilerinin Asra coğrafyasından toplayıp heybelerine koydukları sesleri bir araya getiren Each Morning of the World projesine yer vereceğiz. East Asia Phonographic Mornings albümünün açılışındaki Dixon D eseri HK Now bizi Hong Kong sokaklarına 2019'dan beri Çin hükümetine karşı düzenlenen sivil itaatsizlik eylemlerinin ortasına götürüyor. 逮捕咗一名嘅示威者，咁啊，就有期間只有警員开咗一下嘅進槍嘅。芝麻麻，啲人誒揸揸到車唔到，揸唔到啊！揸唔到啊！芝啊，麻唔到啊！ 麻麻零零八车，地砖都有得。促销的嘛，这个嘛。零零八车，车长車都系直接跑到九宫路嘛。 Ooh. Şimdi makinelerin dünyasına gidiyoruz. İlk durağımız Torino. Tam olarak çeşitli linotip baskı tekniklerinin korunmasına ve tipografi sanatının ilerlemesine adanmış Archivio Tipografico binası. Ee, Francesco Ameglio bu alandaki e, farklı baskı makinelerinden topladığı sesleri dijital manipülasyonlarla ritmik kompozisyonlar haline getirmiş. Sinfonica Mechanica albümünde yer alan Honer Rapid 2 sonrasında çamaşır makinelerine geçeceğiz. Ee, ama ondan önce karantina döneminde online bir müzik festivali olarak ortaya çıkan Amplify'dan bahsedelim. 2020 ee, senesi boyunca e, Amplify'ın Bandcamp sayfasında onlarca özgün drone, ambient ve alan kaydı çalışması yayınlardı. Ee, bunların arasından tadımlık olarak Choi Jun Yong'un Seul'deki evinde çalışan bir çamaşır makinesinin içine attığı pimpon toplarının gürültüsüne kulak vereceğiz. Şimdiki misafirimiz geçmişte de çeşitli alan kayıtlarıyla konuk ettiğimiz, çalışmalarında tabiattaki seslerin kentsel ya da endüstriyel mekanlarda insanları nasıl etkilediğine odaklanan İsveçli işitsel sanatçı B.J. Nielsen. 90'lardan beri Touch ve Editions Migo gibi prestijli etiketlerle çalışan ve merhum kompozitör Johan Johansson ile de bir işbirliği bulunan B.J. Nielsen uzun zamandır Amsterdam'da ikamet etmekte. Salgın döneminde turistlerin de ayaklarını çekmesiyle çehresi değişen şehrin seslerini Nisan ayı boyunca her gün farklı bir noktada kaydedip belgeleyen Nielsen, sonuçları Pending isimli bir albümde bir araya getirmişti. Kilise çanları ve güvercinlerin özelliğini ilan ettiği bir meydandan seslenen Dumb Square, April 1st, 2020 sonrasında hayatın kısmen normale döndüğü yaz aylarına ışınlanacağız. Bisikletler çekingence de olsa sokaklara çıkmış, Parklar ve trenler en azından ıssızlıktan uzaklaşmış. Auditory Scenes Amsterdam kaydından seçtiğimiz June 3rd, A Terrace, James Cookstadt'ta dostlar uzun zaman sonra toplaşmış.

Ja, voor de, ja, met een andere ding, voor de, voor voor de, voor de social research of zo. Daar was Kuipel en Linda ook ja. Dat is echt, eigenlijk echt, wat een programma allemaal. Daar is zeg maar gewoon van een jaar of nou ja, daar kon ik echt erbij. Maar toen ik kwam, waren... Eh, is de van de Nee, maar toen ik kwam waren natuurlijk Henny en die en dan waren jij en uh, Gert-Jan, een dat ik weet. Ja, Joris. Ja, die deed gewoon Ja, maar ik het dat ze nog als... Uh, eh, voor van, West. Ja, en met hoe heet ze, uh, die andere... hoe heet je kop ook Ja, uh, nou, die uit de Oh, maar dat was de sterke dag van Ik vond het zo wel weer die stadsheld. Ik verneem het. Ik en dat nou, ze was alleen maar in de dan het alleen maar Ja, met Brahim, ja. Ah, maar Brahim zou echt... Brahim zou zo goed Als wij de grootste worden, en dan Brahim als Hij was voor... Uh... Ik bij een stapje zetten. Oh ja? Ja, ik ben er Ja, het gevoel. Ja, dat voor. Ja. Hij eh, Hij was... Wat wel heel leuk was. Nou, hij gaat ook niet staan als jij in geval. maar zelf is het ja, dus ik heb eh, een keer, ik denk dat het wel zwaar is. Eh, hij was, hij was, en Hij was echt zo, dat was een het de de Alan kaydı deyince ilk akla gelen mekanlar genelde tabiatın gürültüsünün en berrak şekilde işitildiği ormanlar ve doğal parklar oluyor. Ee, biz de şimdi iki sanatçının kılavuzluğunda iki farklı bölgeyi ziyaret ediyoruz. Çekyalı işitsel sanatçı K, In the Land of Lonesome Vicarages albümünde Bohemia ormanlarını ziyaret ediyor. Kuşların cıvıltıları ve yaprakların hışırtılarının yanı sıra geçmişte düğünler düzenlenen terk edilmiş kiliselerinde uğultularını yakalıyor. Bu kayıttan seçtiğimiz The First Yellow Leaf sonrasında tekrar Hollanda'ya dönüp Cohen Oscar Pollack eşliğinde Harlem şehrinin ortasındaki Haarlemmer Hood Parkı'na gidiyoruz. Park ile aynı adı taşıyan kayıttan seçtiğimiz Zelzop Offering in Enzwemmer e, parçası parktaki domuzların ve gökteki kuzeye göç eden kuşların sesleriyle zenginleşiyor. Kapanışta yer vereceğimiz Maria Chavez'in The Reign of Applause adlı çalışması daha önceki anonslarda bahsettiğimiz Amplify isimli online festivalin seçkisinde gün yüzü gören son eserdi. Maria Chavez, George Floyd'un polis tarafından katledilmesi sonrasında ABD'nin her yerinde patlak veren protesto gösterilerinin bir parçası olmuş. Yaşadığı New York şehri etrafındaki eylemlerde kaydettiği sesleri 8 dakika 46 saniyelik bir işitsel çalışmaya dönüştürmüş. Program kayıtlarına 13melekradyo.tumblr.com adresinden ulaşmak mümkün. Haftaya görüşmek üzere.